Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme. zongi etorriak Hortu ondo irratiko bozgarren saio honetara Eta gaurkoan dekogo aipamen potolo bat eh, Zapatuan eh, egon zan ekitaldi ikaragarri bat eh, Bilbon eh, Hainbat eh, Euskaldun eta Txerritar eta hainbat eh, jende bildu ginenan eh, Bilbon eh, hogeita mar lagun bildu ziren eta ikaragarri desastrea izan zen eh, dago itxapote jamatu hori. Bueno, eh, ipatzeko da, eh, be, ba hori, ba, PNV duen konbokatzio almena. ez? Eh, Ogeta lagur dudan, badiru egun da, ogetamar mila lagun, eraman zituela Bilbora. Baina hori, tamales, e, eh, pizza daztaketan, ba, hori, logistika arasoak egon ziren, eta pintxoak agortu egin ziren e, ekitaldi amaitu aurretik, eta dibidez, Madaria gauko txampiak, ba, ez ziren ailegatu, egun da goita mila pertsona horietako, erdi ere ez. Ezin ahaztu, burgoaseko lagunek eh, erakutsitako solidaritateak eskertu inbar dugu zela, ze entero bezala ez tardan ontsako pintxuk edo, ez egoa zela, urz dilango pifosti bat montaino bien. Bueno, eta zer egin dugu gaurko zaioan. Ba, alde batetik, berben orkia atalaren baitan, errelato erotiko bat egin dugu, Gero, nola ez, gure radio rebelde ez digun txike ingo eta sorpresatxu gehiago ebe bai ditugu prestatuta. Así que, hemen play botoira eta gozatu. Hemen azten da urtun gizatia. <laughs> Opa, ikusen txulok, da, dakizuenez, e, eh, ointxe, ba, e, Andramariko Elizan, eh, Mesa Santue aukingo dugu. Aitiaren, ta espiritu santuaren izenean... Bueno, bueno, txon, txon, txon, Igual, amen Josu datorrela igual galdera batzuk ingo txabuz, ez da? Igual egiten nugu gozu ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Yo que sé, autogestioa. Hostia, que no dira su bruti, tío. Vai, eh? Te lo juro, eh, de coticholi, de taquizakati, vuelta acá, vuelta acá. Eh, eh, super... Eh, Eso, tú, autogestir el bolus, igual contarte esa que su sosel, monográfico bat, como dice Lolea. a ver, a ver, ni kitxo indesaket buruan daukan, baina kontatu ez dakit. Bueno, su saiatu. Saiatu? Buruan beko txin hori. Zain ikusten duan autogestioa? Bai, eta bai. nola jorratu, nola... Eh, azkenean eh, erabili daiteke ba, sistematik e, ateratzeko edo sistema paralelo bat egiteko eta sikeran igual revoluzio bat egiteko. Bueno, lehen lehenko zelan definitu genke autogestioa? Gotua nire txako e, e, autogestioa, autogestio hitzak e, e, batean autonomia hitzari egiten diola referentzio. Autonomia hitzak izan nahi duena da norberak bere, bere normatibitatea da bere legalitatea, bere e, irizpideak e, izatea. <clears throat> Autogestioa horren e, zera realizazio materiala izango litzateke. Hau da, gestio hitzak e, batean e, e, bigarren baiako zerbait esan nahi du. Lehenengo araki bat egiten duzu eta gero erabaki hori gestionatzen dut. Bai, erabaki bat autonomia, autonomia itxa, esan gudu genik, eh, eta gain, autonomia itxa niretzako da, e, politikoki, eta horren gauza, gauza pena edo, esan gudu autogestio. Baina, gauzak ez, e, zera, zailtzearen, gutxiko dugu autogestio, handan. <clears throat> Orduan autogestioak izango, lituzke nire ustez, bentsat diru atal, e, gero, bueno, beste zailkapen batzuk egin aldira. Gainera, eski autogestioaren inguruan, eh, asko hitz da, baina ez da gehi egidatzi. E, eh, naiz eta hogei garren mendean zehar, e, hainbat korronte politiko sortu diren e, autonomiaren arira, Europan, egin bat. <clears throat> baina, bueno, horretan ez da sortu gorain. Eta nire txako autogestioak e, bentsa baldintza bete beharko lituzke eh, ba- baldintzak dira eh, autonomia betetxeko baldintzak. Lehenengo aizamo litzateke eh, eh, norbere, norbere naimenak eh, sortu eta kudeatzeko erabakitzeko kapasitatea izatea. Bai, pentsamendu aska, askatasun edo. <clears throat> Eta eh? askotan ez gara horretan fijatzen, bakarri ez dugu autogestioa, guazen eh, gure zera gure... Gure aurrera eramatera, baina zer da nahi Zer nahi duguna sistemak esaten dugu. Eta sistemak e, txikitatik sartzen dizkigu ze, dispositibo batzuk barruan eh, gure nahi mena eh, ez bakarrik baldintzatu baizik eta sortzeko barruan. Yeah. Bai. Ez bakarrik hau ezin duzu egin, baizik eta hau nahi behar izan du. Eta, da, da, esan da kontrol positibo bat, gure barnean gauzak sortzen ditu sistema. Eta gauzaien artean nahi menak daude. Orduan, e, hori zera nolabait kudeatzeko, eh, e, politikoki kudeatu behar dugu. Ezin dugu individualki esan, nahi eh, naimena eraikitzeko e, eh, kolektibitate bat egon behar da. Kolektibitate bat, iritsi sorketa bat, e, e, esan, esan, pultsio bat, pultsio kolektibo batzuk. Eta hori bakarrik komunitatea, asambladan, kolektiboan sortzen da. Orduan, nire txako lehenengo lehen hori eztabaidatuz eta aukerak sortuz imaginazioarekin sortzen dira naimen berriak. Eta sortzen dira naimenak, hain zuzen ere, Eh, sistemaren naimen formaren kontra. Sistemaren naimen forma kontsumoa da. Eh, egindako eh, gauza kartzea edo erostea. Eh, orduan, hori hori lortzeko, hori lehenengo, lehenengo atala izan naimena, gure naimen propio araikitzeko baliabideak izate. Bigarren hori autonomiaren lehenengo partea izan bai. Mhm. Bigarren partea izango litzateke, nahi hori proiektatzeko gaitasuna izatea, ezagutza izatea, eta... eta bueno, orain askotan izaten da, sorkuntza, ez bat. Hau eh, nahi bat, behin nahi bat izan da, nahi men horreri e, eh, eh, eh, garapen, er- errealitatean garapen bat emateko gaitasuna izatea. Hau da, sorkuntzarako gaitasuna eta ezagutza teknikoa. dugu, adibiketa, eh? Adibidez, eh, gazteek igual nahimen bat daukate eta eta zera bigarren partea da, adibidez, eh, nahimen bat izan izan izan, daiteke ba, espazio bat eh, espazio propio bat izate herrian. Orduan egiten dutena proiektu bat gaztetxe bat izateko, hori bigarren parte da ditzateke. Eta eh, gaztetxean duten, lan guztiaren definizioa, eztabaida, proiektzio guzti hori, hori izan bigarren atala. Es es eskatzea eh, zera, proiektu bat beste instantzia externo bat den. Bai, eure sujeto izateak zinu. Eta e, garapen hori aurrean amateko esagutxak e, eh, izate. Ez bai dugu esagutxak, batxutan ez ditu esagutxak eta orduan imer duguna da esagutxak jote deskurat. Hori autogestigaren... E, Zutabe bat. Zutabe bat, dela uste dut. Orduan, nik deituko nioke lehenengo atalari nahimena bigarren atalari sortzuntza. Eta <clears throat> irugarren, irugarren atala niretzako izango ditzateke e, eh, e, eh, proiektu hori guk gau gauzatzen. Oda, guk geuk egitea lan hori, e, kanpoko, edo, kanpoko faktorei edo kanpoko boterei eskariak egin behar Ez itxak. Habiz berroetan, eh, subenzioak eh, edo egin gautza, da, ibidez... Eh, eh, eskatzen baldin badiogu garetxeari... Eh, eman dies agun eraikin bat eh, prestatua, ordua, ja ez da autogestioa. Ez dut esaten gaizki edo ondo dagoen, nik esan dut ez dela autogestioa, kanpoko zera bateri eh, eskatzen diogulako guk behar duguna, edo guk nahi duguna. Orduan, eh, eh, irugarren atala, uh mhm. -huh. eh, izango ditzateke, lan, eh, eh, lan propio hori guk egitea. Eta lan propio hori egiteko gaitasuna izatea, baina horretarako, eta hor sartzen da, eh, zera, sistemarekiko eh, kontra esan handiena, horretarako lan askea behar du. Eta orduan sartu beharko ginateke eh, lan askearen eh, eh, Eta itxako da... Ba, ez da, zelengo... Una materia un poco más. Zelengo esaguarri lanan da alienatu iten dauela, ez? Baina ikusi ezagun nolan eh, eh, oso sintetikoki apresuradamente inmal. Eh, ikusten badugu holan apur bat gainetik, ikusten dugu zelan. Eh, gure, azteko daen, gure lan gaitasuna oso murritxa dela. Osa, ez daukagu... ez dakik guesebez egiten. Iesebez egiten, bakarrik... Eh, bueno, jende gehienak, ez daki iesebez egiten. Ez dakigu iesebez egiten badakigu gure zera espezifikoa egiten, hori ikasi dugu, e, eta alde batetik ez daukagu ja denborarik, e, gure lan denbora, osea ikusten badu badu gure, gure denbora osoa, hori de, lan denbora da, bai, gauzak egiteko denbora. Mhm, bai. <clears throat> Baina hori e, saltzen diogu sistemari, batzutan e, oparitzen dio, gehienetan gazteok behintzat, oparitzen diogu sistemari, tituak ateratzen, e, disiplina sistema ezberdinetan sartzen, eta horren zaukagu ez da den, lan denborarik, gure proiektu egin eskaintzen. Duan erenengo e, eh, autogestioz bizi nahi baldin badugu, ez bakarrik gauza txiki bat egin, baizik eta autogestioz bizi nahi baldin badugu, lan, eh, lan denbora propioa behar dugu eta lan gaitasun propioa behar dugu eta lan hori gauzat. hori guztia apur bat E, posible, da autogestio sistema bat irautea sistema dinogun e, estandar baten barnean ala kanpora egon bako zan ezke ba, hor da, da asko. Nik ere e, pentsatzen dut, askok ez dute bizi nahi modu autogestionatu batean. Nahi dutena da, sistemak berak modu justuago batean e, lan egitea. Eurentzako eta beste entzako, orduan e, posible den, ez den posible, nik ez dakit. Dena den hori, eh, eskerrik asko eh, azalpera hoen gatik, eh, gauza asko eta oso garrantzitsuak azaldu dozu, zora itxe bertan, beste okera ez, erbun eh, erbun duzu, eh? Ba. bat <laughs> ba, eta esan dako itxa, ba, copyright daukate ja, eta... Hori, yeah, yeah. dugu, eta... Sistematik Ba, hoxe jozu, urrengo artez, e, gauz e, beste askotan behar zungo bai, bai. dutxugu lehamen. que... Bai. Osea, que urrengo artez jozu. y con ganas de incendiar. El calor es sofocante, mi cabeza va a estallar. La botella está vacía, pero la vuelvo a llenar. Un trato bien empapado y algo para encender. Siento miedo, mucho miedo, pero lo tengo que hacer. Está desempleado, está desesperado. orgia. Nire mutilega sartu nintzen taberna batera, eta antxe egoan, antxe ikusi neban nire bizitzako gauzarik ederrena. Neska bat zen, neska dotorea, espain gorri eta loditzuekin, begi biztiratzuekin, eta aurpegi polit bategaz. Titiburuak nabaritzen jakosan zan kamiseta oso estu eukarako jantzita. Horrek gehiago berotu euskal. Hala ere, ez genduan berbarik egin. Tabernatik mutilagaz irten nintzen. Eta etxeratu nintzanean, sofan etxan da dutxo aukitzen neban bitartean, neska neukan burua. Guzti guztitan egoan, etxan da, hankak zabal zabarik eta luar dardarak aneban. Korritu egin nintzen handik minutu gutxira. Egunak pasatu ziren, eta taberna berdinera bueltatu nintzen. Honetan bakarrik joan nintzen, eta han aurkitu neban neska burua. Uff, beragaz jesagin nintzen baimenik eskatu barik. Eta berbatan hasi ginen, katxarin egan izena. Ederra zen katxarin, neska dotorea eta izugarri polita. Bere behatzekin nere hanka, nere hanka ukitzen hasi zen, eta apurka-apurka dastantzen hasi eustan. Uff, nire gonaren azpitik bere behatzak nebazan. Hanko ritu nintzen, taberna, bera begira eta jendeak oktuekin egoan bitartean. Antxe orgasmo bat izan eta korripeta gero alde nintzen.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 Así lo dijo el gran José Martí. Avancemos juntos, camaradas, desarmemos los ejércitos de las autocracias y si ha de ser con violencia, que así sea. Pues la violencia de los pobres es la violencia de una brizna de hierba que se abre paso ante el asfalto. Desarme sí y el posterior declive de las empresas armamentísticas, pues cada una de las balas, cada una de las balas y proyectiles, cada una de ellas lleva escrito el nombre de su futura víctima. Nuestra violencia será a golpe de piedra. Y que se preparen las canteras, porque no vamos a dejar ni una. e riseri piedra a piedra, pueblo a pueblo. Ay Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi dulcita de la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, mi y yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, y yo te quiero mucho más. de Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, y dulcita, como la savia del marañón. So. Pero ahora que ya sos libre mi Nicaragüita, yo te quiero.